Қайда жүрсін қазақ мұжахиддер, жәннат таман кеткенде шахиддер. Аллахтың рызасын іздегендер, Келін енді майданға алға. Қайда жүрсін қазақ мұжахиддер, жәннат таман кеткенде шахиддер. Аллахтың рызасын іздегендер, Келін енді майданға алға. Кафыр алем әлемге жаймақта, күнден күнге мушрик көпаймақда, яхуд яхуддер соймақта, келің енді майданға алған кафір zulмін әлемге жаймақта күнден күнге мүшрик көп аймақта муміндерді яхуддер соймақта келің енді майданға алған қайда жүрсің қазақ мужахидтер жаннат таман кеткенде шахиддер Аллахтың ризасын издегендер Келең енді майданға алға Қайда жүрсің қазақ мұжахеттер Жәннәт таман кеткенде шахеттер Аллахтың ызасын іздегендер Келең енді майданға алға Үммәт деп қинақтар көргенде Динімізде сақталмай тұргенде, Мұнафықтер хар жақта жүргенде Келің енді майданға алға Үммәт деп көргенде динимизди сақталбай турганда, бер ҳар жоқда жүргенде, Келің енді майданга алға! Қайда жүрсін қазақ мужахиддер, жаннат таман кеткенде шахиддер, Аллаһтың ризасын іздегендер, Келің енді майданга алға Қайда жүрсін қазақ мужахиддер, жаннат таман кеткенде шахиддер, Аллаһтың ризасын іздегендер, енді энди майданга алла. know.